ecologia cultivado de maiso. La industria agriculturo neglectas la facton che plantoi cae bestoi plei bone crescas se ili vivas en la giusta ecologia medio. Oni cultivas unu planton en grandegai areoi, aldonas industrian stercon cae pesticidoin contra nedesiratai plantoi cae bestoi tio ancau funccias, sed la costoi por tia sistemo estas enormai, cae la grundo iom post iom desertigas, la vivo en gi malaperas. Dum tiu industria agriculturo en da industria landoi de la norda hemisfero ancora o suffice bone funccias, quancam necessa subteni la tutan sistemon per ciam plida subvenzioi, en la cetera mondo la industria agriculturo detruas le ecologia in sistemoin cae causas desertigion cae malsaton. La agriculturistoi en la sudae landoi nec havas la monon por grandai masinoi, nec por industria sterco, nec por pesticidoi, nec por gen technice modifitae semoi. Cae por ili daurigebla productado estas viv necessa, kai tio estas ebla per biologia agriculturo, kiu profitas de la ecologiai avantaggioi de la intelligenta combinado de plantado de reciproke utilae plantoi. Uno e la granda in utro plantoi estas maizo. Gi devenas el Mexicio, cae disvastigis en la tuta mondo. En Mexicio agriculturistoi combinas la plantadon de maizo cun faboi, cae cucurbo. La faboi provisas alla maiso la necesan nitrogenon. La folioi de la cucurbo covras la grundon, cae tiel protectas gin contra usun radiado cae el secigio. La ricoltoi estas altai, la qualito el stare bona, cae la productado estas daurigebla. Familio iam bone povas nutrisin per cercai hectaroi da grundo cae ec povas vendi parton de la ricolto en la loca mercato. Alia tre impresa exemplo de ecologia agriculturo estas la forpel allog metodo, angle push-pull. An tie temas pri intelligenta combino de tri plantoi por profiti de la evidentai avantaggioi rilate al costoi, ricolto, cae daurigebla productado la tri plantoi estas maizo, desmodiumo, cae elefanta herbo. La cefa nutro planto maizo, entiu triopo, estas minacata de du malamicoi. Unu estas planto, nome strigao, kiu parasite nutrasin de la radicoi de la maizo planto, cae alia estas papilio, trunco boranto, quies larvoi forvoras precipe la truncon de la maizo planto. La desmodiumo planto forpelas per sia odoro la malamican papilion, dum la elefanta herbo havas odoron, quio logas la papilion en captilon. Desmodiumo crome protectas la maizo planton contra la parasita planto strigao, cae per siai folioi covras la grundon cae tenas gin tiel humida. Des modiumo cae elefanta herbo crome servas ciel voraggio por dom bestoi. Tiel agriculturistoi povas sen depende de la concernoi de la agroindustrio daurigeble producti alt qualitain nutrajoin cae samtempe protectas la medion.